mbingu na ardhi wameandaliwa wenye kumcha Allah fanyeni haraka katika kutekeleza aliyoamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala, na mupupie sana yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ili muipate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoisifu na sifa hii adhimu kuwa upana wake ni mbingu na ardhi. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja neema za peponi baada ya kuzitaja akasema wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun katika starehe kama hizo nilizozitaja na furaha ndiyo watu wa peponi basi na washindane wenye kushindana katika kheri ili wapate daraja za juu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah kukimbilia katika kheri ndio mwenendo wa watu wema na mitume wa Allah alayhi salatu wassalam يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه موسى عليه السلام أنه قال وعجلت إليك ربي لترضى موسى عليه الصلاة والسلام alikimbilia katika mawعد yake na Allah subhanahu wa ta'ala akawaacha watu wake nyuma Allah subhanahu wa ta'ala akamuuliza wama a'jalaka an qaumika ya Musa kipi kilichokufanya ewe Musa ukafanya haraka ukawaacha watu wako nyuma ukaja mbio namna hii qala hum ulai ala athari akajibu na kumwambia Mola wake watu wangu wako nyuma watanipata waajiltu ilaika rabbi litarda na mimi nimekimbilia na kufanya haraka kuja kwako ewe Allah ili uniridhie katika hilo shauq ya kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo katika tabia ya mitume wa Allah alayhim salatu wassalam ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala alipowasifu watu wema katika suratul mu'minun kwa sifa mbalimbali nzuri kisha akasema ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun hao waliosifiwa na sifa nzuri kama hizo ndio wenye kushindania katika kufanya yale walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo aliyowakataza Allah subhanahu wa ta'ala na kwa sababu ya pupa yao na haraka waliokuwa nayo katika kufanya mambo ya kheri wakawatangulia wengi katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wakawa mbele na kuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kukimbilia katika kufanya kheri aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الناس عباد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه الامام مسلم عباد الله كتك سنه ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi kadhalika mtume wetu sallallahu alaihi wasallam awahimiza umma wake katika kukimbilia kufanya kheri kabla ya kupitwa na wakati ambao waweza kufanya kheri usibakishe ndugu yangu muislamu matendo unayoweza kuyafanya leo ukayafanya kesho mtume sallallahu alaihi wasallam asema badiru bil a'mali fitanan fanyeni upesi na haraka kufanya matendo mema kwani mbele yenu kuna fitna kubwa sana kaqita'i al-layl al-mudhlim akazisifu mtume sallallahu alayhi wasallam fitna hizo ni kama kipande cha usiku wenye giza sana hawezi kupambanua mja baina ya haki na batil na hizi ni alama alizozitaja mtume sallallahu alaihi wasallam katika alama za kiyama kabla haijafikia wakati huo kimbilia ndugu yangu muislamu katika kufanya kheri na katika hali watakaokuwa nao watu kwa ajili ya fitna zitakapokuwa nyingi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira asubuhi aamka mja akiwa ni muislamu lakini kwa wingi wa fitna za wakati huo jioni ikiingia amegeuka kafiri iyadhan billah wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran na itaingia jioni akiwa ni mu'min asubuhi ikipambauka ameingia katika ukafiri waliyadhu billah sababu yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya atakuwa ni mwenye kuiuza dini yake kwa ajili ya duni thamani ya hii dunia kabla haijafika wakati huo ndugu yangu muislamu kimbilia katika kufanya kheri patiliza katika kufanya kheri ibadallah tusoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ayaman ma'dudat kuwa mwezi wa funga wa ramadhani ni masiku machache sana ya kuhesabika hivi leo tumeikata ramadhani katikati fa subhanallah namna masiku yanavyokwenda mbio lakini la kusikitisha ibadallah upate kila siku zinaposonga mbele bidii na nashati ya ibada ya wengi kati yetu sisi imepungua sana kiasi cha kuwa baadhi ya misikiti ukitizama sala ya qiyamul layl wallahi utasikitika ile hali ilivyokuwa mwanzo wa ramadhani na katikati ya ramadhani ibadallah mu'min hatakikani kuwa hivyo mu'min ni mwerevu atambua kuwa kila ramadhani inaposonga mbele kuna siku adhimu inayomgoja ili akusanye ajiri yake badiru bil a'mali fitanan tukimbilie katika kufanya mema kabla haijafikia wakati tutashindwa kuyafanya yale mema kwa sababu ya mambo mengi yanayotokea katika huu ulimwengu ibadallah mu'min hachoki na kheri mu'min aendelea kufanya kheri mpaka atakapofikiwa na mauti yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin muabudu mola wako mpaka takapokufikia mauti walhamdulillahi rabbil alamin